بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين مع بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Draga moja braćo i sestre, sa Allahim te bareke ve ta'ala dopustom mi ćemo večeras govoriti o osobini kako je to najavljeno, to je osobina skromnosti, odnosno poniznosti prema muslimanima i lijepom ponašanju. Kada bi želeli da finišemo e, poniznost i neskromnost prema e, muslimanima, e, mogli bi reći da je to suprotno oholosti. Odnosno, da se musliman i muslimanka ne uzdižu iznad drugog muslimana i muslimanke na bilo kojoj osnovi. Da na bilo osnovi e, roda, bogatstva, ugleda u društvu znanja ili slično tome. Naprotiv, treba dati pravo bratu muslimanu i odnosite sa njim na najljepši mogući način kako u svome govoru, isto tako i u svome djelovanju prema njemu. Pa zato nalazimo da islamski učenjaci kada govore o osobini skromnosti ili poniznosti prema drugim muslimanima kažu da postoji pohvaljena poniznost. A to je da se ponizimo Allahu Tebareke ve Ta'ala, da se ponizimo njegovom šerijatu, da ga prihvatimo i da ga prakticiramo u našem životu. I isto tako da prihvatimo istinu koja dolazi od uzvišenog Allaha Tebareke ve Ta'ala, da ona dođe sa, bilo stra, sa strane bilo koje čoveka i da to prihvatimo u stanju kada smo ljutiti i isto tako kada smo u stanju veselja. I isto tako može se reći da osobina poniznost biva prema Allahovim tebareke ve ta'ala robovima. Međutim, radi Allaha tebareke ve ta'ala ne istraha pre od tih ljudi, ili iz želje da steknemo ono što oni imaju i to je druga vrsta koja je pokuđena. A to je da čovjek bude ponizan, ne ponižen, nego ponizan prema drugim muslimanima i želje za onim što se nalazi kod njiha od unjaluka. I onda se ponižava i daje prednost njihovom govoru njihovom razmišljanju nad govorom uzvišenog Allaha tabaraka ve ta'ala i poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. Mnoštvo je kuranski ajeta i isto tako hadisa Rasula sallallahu alaihi ve sellem koji nas postiče da budemo ponizni prema Allahu tabaraka ve ta'ala i prema njegovim robovima muslimanima. Jer poniznost biva samo prema njima. I nije dozvoljeno čovjeku muslimanu da bude ponizna prema nevjerniku ili munafiku. To kako ćemo kasnije govoriti, razljuznet ćemo iz Kur'anski ajed hadisa Rasula sallallahu alaihi wa sallam, znači osobina poniznosti ili skromnosti prima samo prema muslimanima, jer su oni ti koji imaju islam i iman, koji slijede Allah te baraka ve taala njegov poslanika Muhameda sallallahu alejhi koji vjeruje u njega u njega koji se drži Kur'ana i Sunneta dok nema poniznosti prema nevjerniku jer on ne vjeruje Allah te baraka ve taala niti u njegovu knjigu niti u njegov poslanika niti sed rasula sallallahu alejhi ve sellem Pa tako nalazimo da uzvišeni Allah te baraka ve taala u sura Šuara u 215. ajetu postiće Rasula sallallahu alaihi ve sellem da bude skroman, odnosno poniza milosti prema onima koji ga sleduju od mu'mina. Pa kaže, vahfid džanahaka limani tabaka minan mu'minin. I ti budi milostiv. Ili da kažemo, došao je kuranski e, e, termin i obori svoja krila. Vahfid džanahaka što ukazuje na skromnost, na poniznost prema onima koji slijede Rasula sallallahu alaihi wasallam. Jer kako kažu, onaj koji se uzvisuje iznad drugih ljudi, osjeća se kao ptica. Da je viši iznad njihar, da, da, da, da lebdi e, e, e, u nebesima, pa se iz toga razloga kaže Wahmid dženahek i obori svoja krila prema onima koji slede Resula sallallahu alaihi ve sellem. Resul sallallahu alaihi ve sellem zasigurno da ima ovu osobinu kod sebe i pri sebi. I čitav život njegov ukazuje na ovu osobinu i kada se nešto naređuje njemu, u stvari se naređuje umetu Resula sallallahu alaihi ve sellem. U stvari ovo je naredba nama. I uvidjamo ovdje da se kanže li meni tebake minel mu'minin, oni koji te slede od mu'mina, što znači da nije dozvoljeno da budemo e, e da budemo skrom, e, skromni, odnosno ponizni prema onima koji ne slijede Rasula sallallahu alaihi wa sallam, a to su nevjernici, odnosno munafici, a onaj musliman koji je musliman i čini grijehe ili možda ima pri sebi novotarija, on ima dio naše poninosti prema njema, koliko je njegova taj udio prema Kur'anu, prema sunnetu, koliko je njegov islam imana, opet Allah tabaraka ve ta'ala najbolje zna koji je, e, čiji je iman jak ili slab islam i slično tome. Isto tako uzvišeni Allah tabaraka ve ta'ala u sure Ma'ide u 54. ajetu obavestava nas i podučava nas da uzvišeni Allah tabaraka ve ta'ala neovisan o bilo koga i da njegova vjera nema potrebe ni za kim odnosno da će uzvišeni Allah tabaraka ve ta'ala pomoći i kada neka skupina ljudi ostavi pomaganje Allahove tabaraka ve ta'ala vjeri on će doći sa drugim ljudima i opisao je Pa kaže Allah te baraka ve taala: "Jehledina amanu men yartada minkum an dinihi ovi koji vjerujete, onaj od vas koji se odmetni od svoje vjere, odmetni se od Islama, fe saufe jeti Allahu bi kaumin, zaista će Allah te bareke ve ta'ala doći sa narodom, i onda nakon i to je opisao, kaže, yuhibbuhum ve yuhibbune, oni, Allah te bareke ve ta'ala ih voli, a i oni voli Allaha te bareke ve ta'ala, edilletin alal mu'minin, e izzetin alel kafirin. I oni su ponizni prema mu'minima, dok su ponosni ili, da kažemo, oštri su prema nevjernicima. Isto tako uzvišen je Allah Tebare Kavetala u sure Fet je opisao drugove Resula sallallahu alaihi sallam pa je rekao da su milostivi jedni između sebe, jedni prema drugima, dok su ašida jaki i osori prema nevjernicima. I isto tako uzvišeni Allah tabaraka ve ta'ala u sura Hođuratu 13. ajto posjeća nas da nas je sve ljude stvorio od jedno muške osobe ženske, a to je od Adam a.s. i njegove suproge Have i da nas je učinio narodima i isto tako plemenima kako bi se međusobno poznavali i onda nam pojasnio da je najprihvatljivije, najbolje merilo kod uzvišenog Allaha te baraka ve ta'ala, a to je takvalku bogobojaznost. I kada smo mi bili isti u tome stvaranju osnove ljudskosti insanijeta, a to je da smo stvoreni od Adama i Havija, da su oni u stvari stvoreni od zemlje, nema osnove da se čovjek oholi, da se uzvizuje na drugim Allahom i tabaraka vetala robom, već treba biti treba biti skroman, treba biti e, e, ponizan prema drugim Allahom i tabarakeva ta'ala robovima i da se samo natače u takvaluku. I uzvišeni Allah tabarakeva ta'ala zbog toga nam zabranjuje da sami sebe hvalimo. Jer uzdizanju iznad Allahom i tabarakeva ta'ala robova i ne e, upražnjavanje osobine e, e, skrušenosti, e, skromnosti e, prema drugim mu'minima, mi u stvari kao da hvalimo sebe i hvalimo svoje dijelo. Pa kaže Allah te bareke ve ta'ala u sura Neđmu u 32. ajetu فَلَا تُزَكُوا أَنفُسَكُمْ هُوَ عَالَمُ بِمَنِ تَكَا I nemojte sami, sebi hval, sami sebe hvaliti, zaista Allah te bareke ve ta'ala najbolje zna od vas onaj koji je bogobojazan. Jer možda se osoba uzvisuje iznad drugi osoba i nije ponizna prema njima, dok je ta osoba iz koje se, iznad koje se ti uzvišuje se bolja kod Allaha te baraka ve ta'ala i on to najbolje zna. Kada bi želili da govorimo Isa Rasula sallallahu alaihi ve sellem na ovu temu, oni su zaista mnogi. Pa tako nalazimo hadis kod imama muslijama, Allah mu se spinuo prijemno sahabije Jada ibn Himara radi Allah anhu, da Resul sallallahu alaihi ve sellem rekao, Zaista uzmišeni Allah mi je objavio i isto tako naredio da budete jedni prema drugim ponizni sve dotle dok jedan od vas se ne bude hvalisio uzdizao iznad drugoga i isto tako dok jedan prema drugom ne budete činili nepravdu niti mu budete uzopijivali njegove pravo. Uzvišeni e, poslanik sallallahu sallam nas u ovom ajetu e, obaveštava da je muzvišen Allah tabaraka vetala objavio i naredio njemu isto tako mu'minima. A to je da ne moramo biti ponizni jedni prema drugima i da ta poniznost dovodi i do toga da se nećemo jedni iznad drugi uzvisivati, da se nećemo e, e, ponositi e, sa nečim što se nalazi pri nama, da li to bio rod ili bogatstvo ili ugled i slično tome i isto tako da ćemo biti jedni drugi ponizni i da nećemo činiti nepravdu prema drugom Allahom te baraka vetala robu, robu nićemo usurpirati njegovo pravo prema nama. U hadisu koji bileži ima muslim od plemetov sahabi Ebu Hurere radi Allahu anhu, rekao Rasul sallallahu alaihi ve sellem, zasigurno sadaka neće umanjiti imetak. I uzvišeni Allah te baraka ve ta'ala, uzvisit će ponos onoga roba koji oprosti drugom Allahom te baraka ve ta'ala robu i neće niko biti ponizan, prema drugom Allahom tebareka ve taala robu radi njega radi Allaha tebareka ve taala da ga on neće uzvisiti. Resul sallallahu alejhi ve sellem ovo hadisu kod imama Muslima pojašnjava sunete Allaha tebareka ve taala pa kaže da sadaka neće umanjiti imetak čoveka. Po neko našoj ljudskoj matematike zasigurno ga umanjuje. Ako si imao hiljadu, udjelio si 500 maraka, ostaće 500 manjo, Međutim, nije to računica, niti kažu matematika, niti sunet kod Allaha Tebara Kevetala. Iako je se i metak umanjio u broju, međutim, zasigurno da se sadakom i Allahom Tebara Kevetala dopustom u imetak te osobe ulazi beričet, iako je on manji, on je beričetliji i bolji od imeta koji je brojčano veći od njega. Isto tako, kada osoba oprosti nekoj drugoj osobi, odnosno muslimanu kojem učinio nepravdu, uzvišeni Allah te baraka ve ta'ala će ga još više uzvisiti, još će mu povećati njegovu čast. Jer možda e, kod nas mi poimamo, poimamo kada čovjek oprosti nekome drugom insanu, naročito kada nema tu e, neki dunjalučki motiva, da se to možda smatra e, smatra se slabošu, smatra se kukavičlukom. Kako da oprostiš čoveku koji je slabiji od tebe, koji je e, e, slabijeg e, i metka i slično tome, dok si ti e, čovek Boga, dok si ti ugledan u društvu. Međutim, Resul sallallahu alaihi sallam obaveštava nas da će onaj koji tako postupi, a to je oprosti Allahom te bareke vetala će mu u resursa, da će mu Allah te bareke uvećati njegovu čast u društvu. Ti, mi to primjećujemo. Da oni koji praštaju ljudima da su oni uzvišeni, da im Allah te bareke vetala dao posebnu e, stepen na dunjalu, kao isto tako i na hiratu ako Bog da, da i ljudi vole da zjeri sa njima e, sjediti pričati i isto tako kaže dalje resursa sallallahu alejhi ve sellem neće niko biti ponižen prema Allahom E, robu, a da mu Allah te bareke betala ga neće uzvisiti, međutim spomenut je vrlo važan uvjet, a to je da to bude lilla radi Allaha te bareke betala. Kada želiš biti ponizan prema nekome od Allahu te bareke betala robu, to mora biti isključivo radi Allaha. I mi smo spominjali kada smo govorili pohvaljenu, ponuhaljenu poniznost, a to je da bude poniznost prema Allahu i robovima radi Allaha te barekeve taala ne iz straha od nihar ili da kažemo ili želje e, za dunjalkom koji se nalazi prijima i zato kad, kada možda se desi da čovjek bude ponizan prema Allahu te barekeve taala robovima međutim ne nalazi da ga Allah uzvisuje nije problem da kažemo Allahovom sunetu koje mi govorimo, već je problem kod njega, odnosno najverovatnije da se on nije ponizio radi Allaha da baraka ve ta'ala. Je zasigurno ona koji radi Allaha se ponizi prema drugom mu'minu da će ga uzvišeni Allah te baraka ve ta'ala uzniti na dunjalku, a isto tako i na ahiretu. Enes radi Allahu anhu. U hadisu koje mu tefekun alihe pojašnjava sunet Resula sallallahu alihi veselem koji ukazuje na osobinu poniznosti kod Resula Mustafa i Habiba sallallahu alihi veselem. Pa kanže, kada bi Resul sallallahu alihi veselem nailazio pored mališana, on bih nazivao selam. Znači, Enes radi Allah, on bi činio bi tako. Kada bi nalazio pored mališana, nazivao bi salam, pa bi govorio Resul sallallahu alihi veselem je tako činio. Vidimo kako su E, drugovi Resula sallallahu sallam odmah činili ono što je Resul sallallahu sallam e, činio i da su ga slijedili, nisu pitali zašto. Resul sallallahu sallam je tako činio, Enes je odmah činio i kaže Resul sallallahu sallam je tako činio. Djeca koja nisu obveznici u serijaskom smislu, nije obaveza da nazivaš njemu salam, još nije znači punoljetan. Međutim, Resul sallallahu alaihi wa sallam iz svoje poniznosti, skromnosti, iz milosti prema svome ummetu, čak i tim mališanima naziva selam, eslamu aleikum koje je možda sunet koji sad da mi možda ne prakticiramo kad najlazimo pored mališana, pored naše djece. Međutim, draga moja braća, to je zasigurno sunet Resula sallallahu alihi veselam i blago onoma koji ga bude ga oživljavao. Odnosno koji ga bude obnavljao. Jer zasigurno da to jača vezu između e, starih osoba i ti mališana. Jer taj mališan, kada mu nazoveš salam, će prema tebi gledati sa poštovanjem. A isto tako ti ćeš ga odgajati na taj način što ćeš kod njega, iz, e, što ćeš kod njega izgrađivati osobinu, a to je da on osjeća vrijednost ko sebe. Ja sam vrijedan, Resul sallallahu alejhi ve sellem nazvao selam. Ja sam vrijedan nazvao mi e, imam, daja, šejh, e, moj komšija, stari osoba, hađija, nazvao mi selam vrijedan sam. I očekivati od takve osobe da ako Bog da ima vrlo važno mjesto u islamu, u hizmetu za islam, da bude, e, da kažem, učenjakovog ummeta, da bude e, od asketa, ovog ummeta od pobošnjaka da udjeljuje, da čini izmet na različite načine. Međutim, kada osoba najide pored tih mališana, ne nazove im selam, već i možda preplaši, rastjera i slišno tome, šta će taj mališan osjećati u sobi? Odnosno, kako će biti njegov e, e, e, rast, u kakvom će obliku biti? Međutim, Resulullah sallallahu alaihi ve sellem, je bio ponizan, čak i prema tim mališanima, isto tako na to ukazuje hadis kojeg bilježi imam Buhari, ali mu se primao, similo isto tako femtog sahabije Enesa radi Alanhu, da bi robkinja od robkinja grada poslanika sallallahu alaihi ve sellem bi uzimala Resula sallallahu alaihi ve sellem za ruku i zatim bi se zaputila da bi ona htjela sa Resulom sallallahu alaihi ve sellem kako bi Resul sallallahu alaihi ve sellem pojasnio ono što ona želi kako bi onu potrebu koja ona ima po pitanju vjeri da je Resul sallallahu alaihi ve sellem objasni. Resul sallallahu alaihi ve sellem koji je bio najzauzetiji od ovog umeta treba dostaviti dostaviti ove vjere međutim imao je vremena čak i za robkinju Medini kada bi došla kod Resula sallallahu alaihi ve sellem i rekla mu trebam te na samo trebam da pitam nešto za Allahu te barake vetala vjeru Resul sallallahu alaihi ve sellem ne bi se osamnivao sa njom Ne može se to iz hadisa razumijeti, jer nije dozvoljeno da se čovjek osamostali sa ženom koja nije u rodbinskoj vezi. Već bi Resul sa oselem na putu koji je prometan, gdje ima ljudi, samo bi se malko odmakio e, i ljudi bi ga vidjeli njega isto tako to ropki u njegovom društvu, međutim ne bi čuli glas jer je to tako ona željela, odnosno zacijevala situacija. Resul sallallahu alaihi ve sellem koji je bio najzauzetiji Međutim, bio je ponizan, skroman, milosti prema svojim, prema svojim sledbenicima, sa tom bih robkinjom e, e, sa, o, o, udario malko od svoje pratnje i pojasnio bi ono što bi trebala odna od svoje vjere. Isto tako se bilježi od Esveda ibn Jezida da je pitao Ajšu radi Allahom hadisu koji bilježi imam Buhari šta je Resul sallallahu alaihi ve sellem činio u svojoj kući. Pa je rekla Aiše radi Allahu anha, Rezul sallallahu alaihi ve sellem bi bio u izmetu svoje porodice. Međutim, kada bi nastupilo namasko vrijeme, izašao bi da obavi namaz. Resulullah sallallahu alaihi ve sellem, koji je bio najzauzetiji, koji je trebao da dostavi emanet ovi Allahovi te barke vetala vjeri svim ljudima, je bio u izmetu svojoj porodici činio bi ono što je pritrebalo da čini za svoju porodcu. Kako se prenosi, ušivao bi svoju odjeću, svoje nanule, svoje, svoje... Znači, činio bi hizmet. I to mu nije omanjivalo od, e, od njegove časti, od njegovog ugleda, već bi ga uvećavalo. Jes da je bio ponizan i, i skroman i milosti prema svojoj porodici, međutim, zasigurno da je bio najpočašćeniji njegova čast je bila najveća kod Allaha te baraka vetala na ovom dunjalku. Međutim, šta je sa nama? Da li smo mi u izmetu našoj porodici? I nam je bilo teško da učinimo uslugu za našu suprugu, za naše dijete koje nešto treba. Dođe ti pa babo, evo pokvarila mi se ova igračka, moraš mi napraviti. I šta ti kažeš? Ma bježi tamo, ja sam zauzet, nema me a kad vremena za to. Pa čim si sauzet, prati babo serije. Prati europsko ili svjetsko prvenstvo. Prati događaje u svijetu. Analitičar. Mora znati sve što se dešava u svijetu, a ne mora znati što se dešava u kući. Ne priliči njemu da uzme šarab ciger i da zabrne jedan šaraf ili udar jedan ekser. On je uzvišeniji od toga. Resulullah s.a.v. Habib Mustafa sallallahu alaihi ve sellem, je bio na usluzi u izmetu svojoj porodici. Međutim, to ga nije sprečavalo od najveće obaveze na ovom svijetu, a to je namaz. I kada bi došlo namasko vrijeme, Resul sallallahu alaihi ve sellem bi izašao, napustio bi kuću, ostavio bi izmet porodice i ostavio da obavlja namaz. Jer kako Resul s.a.v. se prenosi da nije poznavao ljude kada bi čuo Allahu Ekber, kada bi čuo Allahov poziv. Poziv muezina zaputio bi se u mešćit. A mi danas nismo u izmetu porodici, nismo se odazio namazu, već dajemo prednost namazu na drugim stvarima koje smo evo spomenuli i koje uopšte ne zasužuju da se spomenu. Isto tako, dragama braćo i sestre, bileži imam muslim, Allah se smilo e, hadis od plemen tog sahabije radi Allahu anhu, a to je Ebu Rifahe Temim ibn Useid, da je došao Resulu sallallahu alaihi ve sellem koji je držao hudbu. Pa mu rekao, o Boži poslaniće, došao je do tebe čovek garib, nepoznat, došao u Medinu i nije u stanovnika Medine želi da te pita o svojoj vjeri, jer on ne zna šta je njegova vjera, nije u potpunosti upoznao svoju vjeru. Vidite na koji način e, e, vrlo lijepe riječi poslaniku sallallahu alaihi ve sellem upućuje kao jedan uvod za dijalog i podučavanje između njega i poslanika sallallahu alaihi ve sellem. Resul sallallahu je hatib, međutim, fa akbala alaihi Resul sallallahu kako kaže, temim, okrenuo se prema meni Resul sallallahu alaihi pristupio mi, uputio se prema meni i ostavio je hutbu sve dok nije došao do mene. Nakon toga su mu donijeli stolicu, pa Resul sa osvijem sjeo na nju i sve me je i nije me prestao podučavati od onoga što ga podučio Allah te baraka ve ta'ala, a nakon toga kada je završio, upotpunio je svoju hudbu. Vidimo, draga moja braćo, koliko je Resul sallallahu alaihi sallam bio ponizan, skroman, milosti prema svojim sredbinima. Sve rešao ono bi sa hudbe, islamski učenjaci kažu, zaključuje se do hadisa da je dozvoljeno da čovjek prekine hudbu koliko ima druga stvar koja je važnija. Kao što u ovom slučaju čovjek je došao i pita za vjeru. Dozvoljeno je da se prekine hudba, da se učini to što treba učiniti, da se ponove vrate na hudbu. Resul sallallahu alaihi wa sallam mi se, mi se okrenuo, usmjerio se prema njemu, jer je čovek garib, nepoznati, pitao o vjeri. Allaha te baraka ve ta'ala podučio ga Resul sallallahu alaihi sallam i vidimo njegovu skromnost, e, njegovu poniznost prema Allahom i te baraka ve ta'ala robom nakon toga je uvrš, e, završio svoju hudbu. Isto tako Resul sallallahu alaihi ve sallam u Enesu, Enesa radi Alanhu koji bilježi ima muslim, podučava nas sunnetu prilikom, e, prilikom hrane, prilikom jedinja koji ukazuju na poniznost Resula sallallahu alejhi odnosno što bi se trebalo naći pri svakim mu'minom, a to je da Resul sallallahu alejhi ve sellem e, bi jeo svoju hranu sa tri prsta, a to je srednji prst do njega i kaži prst. I rekao Resul sallallahu alejhi ve sellem, znači kad bi završio sa svojom hranom, Resul sallallahu alejhi ve sellem bi, e, bi olizao te prste i one znači ostatke hrane na tim prstima. Isto tako rekao Resul sallallahu alejhi ve sellem, kada vam pane zalogaj od hrane, vi ga uzmite, očistite ga, uklonite ono što se nalazi na njemu, a nakon toga ga jedite. I nemojte ostavljati to šetanu. I isto tako Rasul sallallahu alaihi sallam naredio da se posuda iz koje se jede, da se zajedno sa prstima očisti i da se pojede ta hrana. I rekao Rasul sallallahu alaihi sallam pojašnjavajući mudrost toga, zaista vi ne znate u kojoj se vašoj hrani nalazi peričet. E, možda osoba koja je nako malako kiburli ili koja smata ove sunete Rasula sallahu sallam bezvrijednim, neće moći ovo učiniti. Kako da uzme jede sa tri prsta kod njega se nalaze toliko lijepe kašike, viruške i slično tome? Kako da obliže ili da oliže e, tri prsta sa kojim je jeo ili stvara ako bude već i jeo? Kako da uzme hranu koja je pala nakon što je očistim kako da svojim prstima e, očisti posude da pojede hranu. Neće moći to uraditi ako ne bude ponizan Allahovom te baraka ve ta'ala šarijatu i bude sjedio Rasula sallallahu alaihi ve sellem. Iako su naučnici po pitanju ovih prva spomenuli čak da se u prstima nalazi određeni određeni znači e, e, materija koja pomaže pri varenju. Kada čovjek jedi na vrhu prstu je to se nalazi. Međutim, kako izlam učenjanci kažu, obaveza da se čovjek pokori Resulu sallallahu alaihi sallam, a koliko nešto dođe sa tim, alhamdulillah. I Resul sallallahu alaihi sallam pojasnjuje mudrost, ako ne učiniš tako, zajedno šetan će s tobom jesti tu hranu koju, koja je pala i koju ne želiš ti uzeti, jesi ohol. Isto Resul sallallahu alaihi sallam je rekao, jer ne znaš u kojem od vašoj hrani je beričet, možda vas u toj hrani koja je pala, koju nisi uzdigao je beričet, ili ona hrana koja se nalazi na tvojim prstima koju nisi htio da oližeš prste, ili isto tako ona koja ostane u posudi. Kako je rekao Rasul sallallahu alejhi ve sellem, zato trebamo življavati ove sunnete i slijediti. Isto tako u hadisu koji bileži Imam Buhari lahu se spremno sahabe Buhari radi anhu rekao Rasul sallallahu alejhi ve sellem nije Allah te bareke ve taala izaslao niti jednog vjerovjesnika da nije čuvao ovce Pa su rekli drugo Resul sam, zar i ti Resulullah? Pa rekao i ja, čuvao sam e, ovce na obroncima Mekke za stanovnike Mekke. Ko bi od nas sada htio da čuva ovce? Ne priliči. Dok Resul sallallahu alaihi ve sellem koje je najbolje stvorenje i isto tako Allahu i Tebara Katala poslanici i rovjesnici čuvali su ovce. I to nije umanjivalo od njihove vrijednosti. Međutim, draga moja braćo, zaista, oni koji se bave s tim poslom kažu, isto tako komentatori na ove hadise, da zaista čuvanje ovaca odgaja čovjeka. Isto tako podučava ga vrijednim osobinama od koji je zasigurno strpenje sabor. I onaj koji uspije da čuva stado ovaca, on je spreman da čuva stado odnosno stado koje će biti od ljudi, a svi smo mi pastiri, svi ćemo biti pitani, pitani za naše stado. Resul sallallahu alejhi ve sellem je bio pastir i svoje poniznosti, isto tako vjerovjesnici, međutim to im je imenjivalo od njihove vrijednosti. Isto tako Resul sallallahu alejhi ve sellem nas podučava e, osobini skromnosti i poniznosti pa kanže u hadisu koji se isto tako bilježi od Abu Hurere radijallahu anhu koji bilježi ima Buse, se smino kanže kada bi bio pozvan e, mesu, odnosno cjevanici, a to je znači podkoljenica, ili podlaktici, ja bi se odazvao. I kada bi bio poklonjen cjevanica ili podlaktica, ja bi je prihvatio. Toliko je Resul sallallahu alaihi wa sallam bio skroman, bio je ponizan, e, da mu nije smetalo kada bio pozvan na tako da kažemo malu hranu i koja isto tako da kažemo nije e, e, popularna među ljudima, Resul sallallahu alejhi ve sellem odazvao čak da bude cjevanica ili podlaktica. I čak više kada mu bilo to poklonjeno, Resul sallallahu alejhi ve sellem bi prihvatio. Jer on Resul sallallahu alejhi ve sellem uzor u ovoj osobini sallallahu alejhi ve sellem i na kraju da spomenemo hadis koji bilježi imam Buhari, Allah mu se prijemo prenuto sahabi Enesa radijallahu anhu, da je rekao, Resul sallallahu alaihi wa sallam je imao devu koja se zvala Adba. I koja nije mogla da se pretekne ili koja maltene nije se mogla nikada da je nešto drugo pretekne. Pa je došao jedan pustinjak sa svojom devom koja je bila mlađa, pa je pretekla devu Rasula sallallahu alaihi ve sellem, što je teško palo muslimanima. I Rasul sallallahu alaihi ve sellem je to znao po njovim licima. Pa je me rekao Rasul sallallahu alaihi ve sellem, zaista Allah te baraka ve ta'ala je sebi uzeo u obavezu da se neće ništa uzdignuti od unjaluka, a da ga Allah te baraka ve ta'ala neće spustiti. Ovo hadis ukazuje da vam braću koliko vredi dunjalu kod Allaha tabaraka ve ta'ala i da ništa se od dunjalka neće uzvisiti, a da ga Allah tabaraka ve ta'ala neće, da kažemo tako, spustiti, dok stvari ahireta uvijek ostaju uzvišene. I šta god se od dunjalka uzvisilo, mora jednog dana da padnije. Pa čak da kažemo, kako se u ovom slučaju želi, da se poduči umet Rasula sa osam, kada se to radi o devi Rasula sallallahu alaihi sallam, miljenika Allaha, tabaraka wa ta'ala na kraju ja molim uzvišenog Allaha što smo čuli i da to bude dokaz za nas a ne protiv nas kada sretnemo uzvišenog Allaha te bareke ve taala اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفر انه هو غفور رحيم